รัตนตรัยก็ถวายความเคารพบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน การอบรมเอาการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม今天是第七天，最后一天。เจ็ดวันที่เราอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนกับเรามาคดตำรับ สูตร ของอาหาร เมนูอาหารที่พระพุทธองค์ได้ เขียนสูตรขึ้นมา 84,000พระธรรม84,000 สูตร พวกเรามาเรียนรู้แล้วก็ทดลอง ในการทำเมนูอาหาร าทำไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆการเรียนรู้เฉยๆ ก็ท่านทั้งหลายก็คงจะเรียนรู้มาจากตำรับตำรามามากต่อมาก หลวงพ่อเทียน ท่านได้หยิบเอาสูตร สูตรหนึ่ง จากแปดหมื่นสี่พันเมนู ที่พุทธองค์ได้เขียนเอาไว้ มาให้พวกเรานั้นลองลองปรุงอาหาร แล้วก็ลองลิ้มรส อาหารของที่การที่พวกเราไปปรุงกันเจ็ดวัน เอาสูตรที่ ท่านมั่นใจว่าเป็นสูตรสำเร็จ ในการที่จะกระทำส่วนนี้ให้เกิด มักเกิดผลขึ้นมาได้ ในการผ่านขั้นตอน เรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรต่าง ๆ มาให้พวกเรานั้ได้ได้ปรุงรสลงดู在整个 วันที่เรามาร่วมกันปรุงรสอาหารเนี่ย บางคนก็เอิบอิ่มในรสอาหารที่ตนเองปรุงขึ้น ที่อาหารที่เราปรุงกันอย่างนี้เป็นอาหารที่เราเคยปรุง เคยลิ้มรสผ่านมาแล้วทุกคนทุกท่าน其实啊，苦啊，与迷 พ่อเทียนได้แนะนำเติมอันนี้ใส่หน่อย หยดอันนี้ใส่หน่อย จับตัวนี้ใส่นิด เอาตัวนี้เข้ามาผสมกันเรียกว่า สูตรเมนูส4ิบี่ท่าส4ิบี่จังหวะเนี่ย คนเคยเคลื่อนไหวทุกคนเคยรับรู้ มีอยู่ในตัวคนทุกคน แต่ว่าเราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสังเกตกับส่วนนี้ อาหารเดิมๆ ว่าสิ่งที่เดิมๆตนเองได้ลิ้มรสมานะส่อมันก็ มันก็ดีอยู่แล้ว แต่ไม่เคย ไม่อยากจะลองทดลองสิ่งรสอาหารใหม่ๆดูบ้าง很多人吃过了啊苦的东西，但是呢。 ดิมมันก็อยู่อย่างเดิมๆอยู่ตลอดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นการเคลื่อนไหวในท่าทางในสิบสี่สิบห้าท่าสิบสี่จังหวะเนี่ยเป็นเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้จากร่างกายและจิตวิญญาณที่เรามีอยู่ในตรงนี้ เพราะวิญญาณและกายของเราก็มีอยู่ใน ในที่ที่เดียวกันที่ตรงนี้ เคลื่อนไหวในขณะใดในรีบทไหนในท่าทางไหนตรงไหน ให้เกิดความรู้สึกให้เกิดสติสัมปชัญญะอย่ามองความรู้รู้ออกไปข้างนอก รู้ออกไปข้างนอกเรียกว่ารู้นอกตัวนอกตน พระพุทธเจ้าสอนให้เราเลย รู้กลับเข้ามาในตัวตนของเราตรงนี้ 一些动作，嗯，目的就是让大家已经习惯了的啊，攀缘的心啊，能够啊，轻松的回到当下，啊，能够学会活在当下，啊，能够学会有觉性的啊，回过头来觉知。 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยู่อย่างไม่อย่างไม่ประมาทเถิดมัตตุราชจะตามเธอพวกจะตามพวกเธอไม่ทัน那么我们可以试想一在这个世间有几个人是会回过头来看自己的，找自己的啊，找自身上的问题？所有的人都是。 อยู่ยังไงอยู่ไม่ประมาทอยู่ยงไม่ประมาทอยู่ด้วยความมีสติ ทุกๆขณะทุกๆเอียบท การยืนเดินนั่งนอน หรือแม้แต่รีบทย่อย คูเหยียดเคลื่อนไหวกับพิบตาหายใจอ้าปากต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ มันเป็นอุปกรณ์ในการทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอด ไม่ต้องไปหยิบยืมไม่ต้องหาสิ่งอื่น มาเป็นอุปกรณ์ในการทำความรู้สึกตัว เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้ว ในการที่จะดูที่เราที่การที่เราที่เราจะรู้ ว่ากระบวนการของจิตที่มันนึกคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง 就是轻松的回到当下，活在当下，知道自己。นามธรรม เราไม่สามารถที่จับสัมผัสได้ ด้วยเป็นวัตถุ เป็นก้อนที่เราจับสัมผัสได้ แต่อาศัยกายสัมผัส กายที่เรามีอยู่แล้วนี้ มีสัมผัส มีความรู้สึก เข้าไปทุกขณะทุกอิริยาบถแม้แต่ใจที่มันนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น สติสัมปชัญญะเราต้องรู้ทันกับมันทุกๆย่างก้าวทุกกระบวนท่า这七天过程中，基本上啊明白啊这个动禅一个基本修行的一个原理啊。所以说，就是因为我的心是摸不着。 我们能知道啊，能觉知的练习，更是摸不着，更是看不到。所以，我们需要通过啊，这十四个动作和我们的精啊，去让自己更加熟练的跟啊自己能知能觉的练习在一起。所以啊，很多人学学习的东西，几年下来。 进步很小，所以说原因就在这里。他想说我回到日常生活当中啊去用功，但是他没有打好基础啊，就像盖房子，你地基打不好，你的房子会盖得高吗？所以一般情况就是啊，修了一段时间啊，就不用功，不做什么动作，不清洗，变成啊来来去去。 เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้น ให้รู้จักเรื่องรูปเรื่องนาม รูปนาม มันก็ไม่ใช่นึกความนึกความคิด หรือสร้างจินตนาการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้น不管啊，东真禅的每一个 都会一直告诉大家，回去以后要多做。 มีสองร่าง ร่างหนึ่งเป็นนั่งอยู่ตรงนู้น ว่าร่างเรานั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นซึ่งกันและกัน อันนั้นเป็นรูปของความคิดไม่ใช่รูปนามที่แท้จริง所以大家一直 สร้างเป็นมโนภาพให้เกิดขึ้น แล้วก็มองเห็นลักษณะนั้น จริง ๆ แล้วนั้นไม่ใช่รูป เป็นเพียงภาพหลอน ภาพหลอกให้เรา ให้เราหลงกับ รูปนามแท้จริงที่มือขึ้นมั่มมือลงยกมือไปมือใหม่เป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามเป็นตัวตรงนี้我回去以后自己用功啊，只要是用功 เราทำอะไรอยู่มีความรู้สึกตัวตื่นตัวมีความมีสติมีสัมปชัญญะตลอดแต่รูปนามตรงนั้นพอเราเคลื่อนไหวอีกหน่อยนึงมันเปลี่ยนสภาพมองไม่เห็น เพราะความคิดมันสร้างเกิดเกิดขึ้นให้ความคิดมันสร้าง ความสร้างรูปเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมา เป็นเพียงรูปในความคิดเฉยมันไม่ใช่ตัวจริงเป็นสิ่งที่หลอกเราตลอด那么回去以后，你不断的用功。 在这只有七天而已，那么回去以后不断的用功啊，那么一般人啊，在几个月内都会清楚认清啊啊，所以说也可以，有的人也可以是说一个基本的对身和心的啊一个啊更正确的认识啊，因为你不断的。 看到新的无常苦，只是这个。 รูปธรรมนามธรรมเห็น นั่งทำนั่งแล้วปฏิบัติแล้วเห็นรูปร่างพระพุทธพง์เห็นรูปร่างเห็นอะไรต่อมีอะไรไปนู้นไกลเกินไปนี่เกินไป รูปธรรมในขณะที่รูปกายเราเคลื่อนไหวเราก็มีความรู้สึกมีสติรู้การเคลื่อนไหวของตนเอง รูปธรรมนามธรรมก็รับรู้ไปด้วยกายเราทำอะไรอยู่เรารับรู้ทุกขณะทุกกระบวนอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่รูปธรรมแล้วเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นไกล ออกโลกตัวลดตนลงไปนั้นนั้นไม่ใช่ สภาวะความจริงในสิ่งเหล่านี้ เห็นการกระทำของตนเองทุกขณะแม้แต่กาย เห็นการเรื่องของกาย แม้แต่ใจที่มันนึกคิดเราก็รู้เท่าทัน เห็นเท่าทันรู้เท่าทันกับมันอยู่ตลอดทุกๆขณะทุกขณะ其实啊，这四大啊出现的任何的状况来啊，它只是这个身体啊出现一些状况啊，它因为和合之后。 身体健康，啊，他有的时候音乐很合格的时候，四大可能某某一个东西，某一个啊，稍微偏一些的时候，你就不舒服。那么对于啊，在动火禅修行过程中，把身体认得更清楚的人来讲，整个这个身体与和所谓的四大出现任何的变化，不会。 เห็นธรรมไม่ใช่เห็นรูปเห็นธรรมคือเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา เห็นสติตัวสติตัวปัญญา ตัวความรู้สึกที่แท้จริงของเราในขณะ ครับแล้วก็จากท่านผูเข้าใจ就是 นที่แท้จริง ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้แม้แต่ความนึกคิดปรุงแต่งเราก็ไม่รู้บางทีลงไปลงโทษว่าที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้น เพราะมีอะไรมาทำให้เราเป็นอย่างนั้น ทำอย่างนี้ถูกงถูกอะไรต่าง ๆนี่อะไร ทำให้เราลุ่มหลงไปสิ่งเหล่านั้น เลยไม่ได้มองกลับเข้ามาหา ชีวิตที่แท้จริงของเราที่ 谁见到法？ อิจฉานิชยาถูกความโกรธความโลภความหลงมาครอบงำอันนี้ว่านามโรคจิตใจเราเป็นโรค สิ่งเหล่านี้คนทุกคนมันเกิดขึ้น ไม่ว่าใคร แต่ว่าเรื่องจิตใจตรงนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเราพยายามพยายามาวิธีการบำบัดมันตลอดบางทีก็ไปใช้การบำบัดด้วยการพิธีกรรม จิตใจไม่ดีจิตใจที่ตกกังวล จิตใจที่ตกหมกมุ่นอยู่ในความคิดภาษา จิตแพทย์ว่าย้ำคิดย้ำทำอยู่ในอารมณ์นั้น ๆ ก็ไปโทษกรรมทั้งชาติต่างก่อน然后整个人陷到非常痛苦的情绪里，就一直在责怪：哦，是我过去生过去世造的业。เราไม่ได้หาสาเหตุ เหตุที่มันเกิด เลยผิดคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเหตุ เหตุแห่งเกิดความทุกข์แต่ว่าเรากลับไปเชื่อในสิ่งที่ว่าเรามองไม่เห็น เอาความเชื่อมาเป็นบรรทัดฐานในการกระทำของเราอยู่ตลอดและผิดพลาดอยู่ตลอดในการดำเนินชีวิตของเรา或许是，是事情。现在 那么，在苦的时候，在难的时候，在出现问题的时候，为什么记不起佛陀告诉我们的有觉性啊，跟自己的身、跟心在一起，有觉性？ คิดอยู่ในสิ่งนั้นๆแล้วถอนตวเองออกไม่ได้นี่ไม่ได้ ก็ไปไปกล่าวโทษ กรรมตั้งแต่ดีไปชาติไปโน่นไกลเกินนี่เกินเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้น มองให้ชัดในขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้น วิจัยมันลงไปให้ชัดเจนลงไปลงไปให้ของแท้ แล้วก็หามูลเหตุหาสาเหตุของมันมันเกิดขึ้นจากอะไร不需要去研究过去生过去世 造过多少业或者修过少福报，啊，我们取研究当下，当下的因你转得好，你感得未来的果，啊，以及未来的缘都是善。 ไม่รู้จักกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ตรงนี้มันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างมีความทุกข์สาหัสสักกัน所要啊反复的 多去听，多去听。 แต่ว่าสิ่งที่ไม่ดี เราก็ไม่อยากได้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แล้วเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์ของเราก็เหมือนกัน วันนี้อารมณ์เบิกบานแจ่มใสเชื่อเคลิ้มอินอยู่กับความสงบสุขติด อยู่กับความสงบสุขโอ้สุขสบายสบายใจนี้ใจแต่ว่าอีกช่วงระยะหนึ่งมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดนี่ตลอด แต่พอมันเปลี่ยนเราก็อยากจะให้มันอยู่เราก็พยายามที่ขนไขวหากับมันเอาวันเอาไว้พยายามล้างมันไว้อยู่ตลอด มันไม่ใช่ลักษณะนั้นอ่า，各位呢，啊，可能啊，有些读过很多各方面的啊这个书。 或者说，现在要给大家留的作业，回去以后啊，基本上你需要每天花时间去体会，细细的体会，就是我们刚才讲的这个无常、苦、无我。那么如果在无常、苦、无我，我们有更深入体会的话，你会发现。 你对以往的执着啊，基本上会有一个最大程度的一个放下。เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตา มาเข้าใจเรื่องสมมุติ สมมุติที่ถูกบัญญัติ สมมติบัญญัติ ที่เราถูกบัญญัติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น สมมติพระพุทธรูปแล้วก็สมมติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นน 真吗？真，真，真，由สมมติที่ถูกสมมติขึ้นมา。放下是个假个，我们知道它是一个啊假象，只是一个假有，一个假合。但是大家还是要清楚知道，没有这个假的这个东西，就比如说我。 如果没有这个假的禅法，我们哪能坐在这儿学习顿悟禅呢？สมมติชื่อชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ เพื่อต้องการที่อยากจะให้จัดให้เป็นหมวดหมู่สมมติผู้หญิงสมมติผู้ชายจัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้อยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความเป็นปกติสุข 那么，啊，不管是啊人啊还是物啊，男女老少啊，我们都应该清楚，啊，都是一个啊现象，一个假象而已。啊，在动作我们把所有，不管是啊生和心出现的所有。 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ที่มนุษย์สมมุติเกิดขึ้นมา แล้วมนุษย์เองก็เป็นหลงติดอยู่กับสมมุติสิ่งเหล่านั้น但是我们每一个人啊，从小到 头来一口气上来，一样是一无所有。นั่นแสดงว่ามนุษย์เรานั้นไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองในการในสิ่งที่ตนเองกระทาในสิ่งที่ตนเองอยู่ในขณะนั้น ก็เลยต้องหาอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพุทธองค์สอนให้คนเรานั้นมีความเชื่อมั่น ในการกระทำของตนเองในขณะนั้น为假象执着，浪费 去出世界，事实真相。我们可以轻松的跟自己的觉性在一起。เมื่อจิตใจอ่อนแอก็ยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งเรียกว่าศาสนา ศาสนาเป็นว่าที่พึ่งเราพึ่งอะไร พึ่งผีก็เป็นศาสนาผีพึ่งเลิกงามยามดี ก็เป็นศาสนาเรื่องของเลิกงามยามดี แต่ตัวพุทธศาสนาพุทธคือผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ ตัวเรารู้ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ นึกคิดปรุงแต่งอะไรอยู่สติสัมปชัญญะตัวนี้ รู้เท่ารู้ทันกับมันอันนั้นเลยมันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน 有决心啊，跟自己在一起啊，清楚的、有决心的去看清这个事的现实。那孙哲。 他做到，那你一定也能做到。ศาสนาคือคำสอน สอนใครสอนคนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกผีปีศาจสอนคนสอนมนุษย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนทุกคนคือตัวศาสนา ตัวสติตัวปัญญานั่นแหละ คือตัวพุทธศาสนา那么啊，我们 อยากให้ศาสนาเจริญอยากให้พุทธศาสนาเจริญสติสัมปชัญญะสติปัญญาของเราก็ต้องเจริญงอกงามมากขึ้น ศาสนธรรมทางด้านจิตวิญญาณจิตใจของเราสติปัญญาของเรากับไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาสมมาสมพุทเจ้า所以啊，讲到啊，不要对啊一些形式、仪式上和对整个的一个物质一个追求上 ู้สิ่งเหล่านี้ เข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง เมื่อใจเราสวยทุกข์เราจะไปยอมอยู่จำนนอยู่กับทุกข์อยู่กับนรกอย่างนั้น ก็เป็นไปไม่ได้ ต้องหาวิธีการถอดถอนถอนออกจากนรกจากความทุกข์ใจเหล่านั้นออกจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับความรู้สึกมาอยู่กับสติสัมปชัญญะของเราให้เร็วไวที่สุด ไม่ยอมตกนรก所以我不是告诉大家真的有一个地 谁愿意这天生活地狱？啊，没有一个人会愿意这样做，所以。 จะให้คนอื่นนั้นเรามารับรู้ มารู้กระสีที่เรารู้ อยากให้คนอื่นมาเห็นอย่างที่เราเห็น ความคิดมันจะย้อนออกไปข้างนอกอยากให้คนนั้นมารู้อยากให้คนนี้มาเห็นอยากเห็นคิดเห็นเพื่อนคิดเห็นใครต่อใครที่อยากจะให้มารับรู้มารู้มาเห็นมาปฏิบัติเห็นอย่างเราปฏิบัติอย่างนี้จะมีความสุขแท้再回来，刚才我讲到啊，运功一段时间，你可以啊清楚的看到你的身跟心啊，身 那接下来啊啊，接下来的部分是啊，智慧不断的涌现啊，所以说，小心这个时候的人呢啊，非常的危险，危险在哪儿呢？他会因为他内心的智慧涌现啊，和他对无常苦我的更深的一个认识。 所有的人都来学习共他希望把他知道的事情去告诉所有人。这时候我者说，你要看音乐合不合啊，人家。 ภาวะคนนั้นเรียกว่าเป็นเป็นภาวะของอารมณ์ี่ปัจจุันปัจจิเลทำให้เรา she 只有带着我慢心啊，我。的。 一个情感里，还会不会生气？还会不会难受？人家讲一句话过来，我们还会不会？ 魔啊，为我所用，与我共舞，所以大家一定要提起自己的人心啊，非常。